kabaru moƴƴo no yuhanna windiri ɗum ni yuhanna simore go e fuɗɗoode konngol ngol ina woodno ngol wondunooko e allah ko ngol allah ngol wonno e fuɗɗoode ngel wondunooko e allah ko kanngol huunde fof tagiraa hay huunde e ko woodi ko tagiraaka ko wonaa kanngol nguurndam ko e maggol wonnoo te ko ɗam gurdam wonno annore yimɓe nden annore nana yayno e nder niɓɓere te niɓɓere nde dartaki nde waɗi saaha allah neli gorko goto beeteɗo yaya o ardi ko settade ko faati e nden annore beele yimɓe foof ina gonɗina sababu nde makko o wonano annore nde kanko e hoore makko o ardi ko settade ko faati e mayre ko kayre woni annore gongere gonga arore e aduna yayno kala neɗɗo ngol wonnoka e aduna kadi aduna waɗira ko kangol ndenne dey aduna o heptinani ngol ngol ari e nder leydi maggol kono leñol maggol jaɓɓaki ngol kono jaɓɓiɓe ngol gonɗini inde maggol ɓe ngo rokki ɗumen fodde wontude ɓiɓɓe allah ɓen ɓe jibiniraka wona e ɗiiƴam wona sago ɓanndu wona sago gorko ɓeen ɓe allah jibini konngol ngol wonti aade on aade hoɗi e nder men woni keewɗo moƴƴere e goonga min njii darje makko darje mbo ɓiɗɗo bajjo o heɓi e baaba mum yaya settaniima mo wulli wi'i koko fayti e makko kaalannoomi nde mbimi ko garowo caggal am o ɓurimi faayo dinde ngati omo wodno haade am e keewal makko moƴƴere en keɓi enen fof barke e dow barke allah rokkiri en sariya o ko muusa kono moƴƴere nde e goonga o ngardi ko yeesu almasihu hay gooto meeɗa yiide allah ɓiɗɗo bajjo mo ngannduɗa ko allah gonɗo e sara allah baaba o ko on andinimo ko ɗum ɗo yaya setti nde ardiɓe yahuda en wonɓe yerusalem ɓe neli e mum yettinoɓe sadak e lewinkoɓe gam namnade ɗum holi kañum o yeddani o qirliti o wi mi wona almasihu o ɓe namnimo ɓe mbi ɗum noon holi an mateka elias o jaabi o wi ala mi wona elias ɓe mbi mata ko an woni annabi o o jaabi o wi ala ɓe mbimo ɗum noon haalan min holi an beele amin nawana nelɓe min ɓe jaabawol holi ko kalɗa e hoore ma o wi min komi dande gullowo nder jeerende ina wiya mbaɗene joomiraaɗo laawol portugol no annabi esaayi wiiri ɗum ni nelaaɓe ɓe farisa en nelnooɓe naamniimo mbii tawde a wonaa almasihu o a wonaa iliyas a wonaa annabi o holi ko waɗi aɗa baptisa yaya jaabiiɓe wii miin mbaptisatmi on koye ndiyam kono won gonɗo e hakkunde mon mo on ganda ko on woni garowo caggal am o mi handani hay e haɓɓidde pille paɗe makko ɗum fof kewno ko betani caggal yurdan ɗo yaya batisatno ɗo jango e mum o yi yeeso ina ara e makko o wi jawguel allah momtowel bakat adunu guel nana koko fayti e makko kalannomi nde mbimi caggal am ma ɓurɗomi fayodinde ar gati omo wodno haade am min mi andano holi potnoɗo wonde kono addimi ko baptisirde ndiyam beele omo feññinane israila o setti kadi o wii mi yiru o ina jipporo e asaman no fondu ni heddi e makko min mi andano holi potnoɗo wonde kono nelnoɗomi yo mi baptisir ndiyam o winomi mo jogorɗa yiide ruhu o ina jippo o ina heddo e mum o ko on baptisirto ruhu ceniɗo o min mi yiɗum kadi mboɗo setto ko kanko woni ɓi allah o jango e mum o artidi ɗon kadi e almuɓe makko ɗiɗo tan o yi yeesu ina yaha o wi ƴeewe jawgel allah ngel nana almuɓe makko ɗiɗo ɓe nani ko haali ko ndewi e yeesu yeesu yecciti yi aɓe ndewe e mum namniɓe wi holi ko jiɗɗon ɓe njaabi ɓe mbi'i rabbi min njiɗi anndude koto koɗɗaa rabbi firtoto ko ceerno o jaabiiɓe o wi'i ngare njiyee ndeen ɓe njehi ɓe njiyitoo hoɗi ɓo jokkitidi e makko ko heddii e ñalawma koo yonnoo ko heɓde waktuuji nayi kikiiɗe andre minum simon pierre ko goto iɗo nannoɓe kongil yayya ndewi e yeesu ɓe ko adi fof o fotti e mawni ko simon o wi ɗum min jiiti almasihu o ɗum e kristu ko gotum firti ko cuɓaɗo caggal ɗum o nawi simon to yeesu yeesu ƴeewi simon wi ka simon ɓi yohanna kono ma wiye sefas ɗum firti ko haayre janngo e mum yeesu anniyi yahde diwan galile o hawri e filip o wi ɗum rew e am filip jeya ko betsayda wuro andere e piyerre en o hawri e natanayel o wi ɗum min jiiti mo sariya musa o he annabaɓeɓe kalanno o ko yeesu mo nazaret ɓii yusufa o natanael wimo hunde moƴƴere ene ummoro nazaret philip jaabi wimo ar yi yeeso yi natanael ina ara e mum haali e mum ɗum ɗo o ko israila tigi rigi hay na figago gooto ala e makko natanael wimo holno gandirɗaami o jaabi o wi' mi yiima nde gonɗa e les ƴiwi heende haade philip noddudema natanael jaabimo wi ceerno ko an woni ɓi allah o ko an woni lamɗo israila o o jaabimo o wi sababu nde ko mbimi mi yiima e les ƴiwi he ko a gonɗini ma yi geɗe ɓurɗe mawnude e ɗeɗo o wi kadi e gongo woɗa wiya on ma on ji asamaani ina udditi maleykaaji allah ina ŋabba ina jippo e dow ɓiinaɗo o